Okay? Uh, ah, itong nakikita nyo sa screen ay inisip kong meron na akong inspirasyon ito. Matagal ko na itong gustong gawin para sa ating na bago ako mag-sermon o bago tayo magbuli ng salita ng Diyos, parang prayer natin ito, okay? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Parang congregational prayer. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Amen. Okay, tuloy tayo ngayon dito sa Genesis chapter 5. Uh, ah, natalakay natin nung nakaraang linggo kung paano harapin ang kamatayan at natuklasan nga natin ay yun ay sa pamagitan ng pananampalataya. At ngayon sa tagpong ito, sa part na ito, bahaging ito ng ating pag-aaral sa Genesis 5, sasagutin natin ang punto ng question na anong nangyayari kapag namatay ang Kristiyano. Anong nangyayari kapag namatay ang Kristiyano? Pero a little bit of background, okay? Interesting na noong panahon pa lang ni Jesus o bago pa lang mabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo no? dito sa lupa, mayroon ng paniniwala yung mga Grego tungkol sa tinatawag na Charon's Obol. Okay? Charon's Obol. Hindi ko na ano dito eh. Pero itong si Charon, ewan ko kung naka, nakapanood kayo ng mga ng, sa Greek mythology, mga ganyan, Clash of Titans, mga ganon. Etong si Charon yung siyang the ferryman of Hades. Siya yung ferryman of Hades. Na kung saan, yung isang namatay na tao, yung ganyang background, yung ganyang culture ng mga Grego kung bakit nila nilalagyan ng coin obol, yun ang tawag. Usually, uh, ano eh, uh, ah, ang tawag dito yung tanso o ganyan, tapos ay metal, mga ganon. Tapos minsan kapag ano, uh, yung namatay ay may kaya, pilak o kaya ginto, ganyan. Pero naglalagay, nagkaroon o nabuo yung ganyang kultura na, inilalag, na nilalagyan yung mata ng coin dahilan sa ganun ngang pananaw tungkol sa uh, ikalawang buhay na mayroong ferryman, mayroong tagapaghatid sa isang patay patungo doon sa kung tawagin ay Hades, which is pagdating sa New Testament, ang salitang Hades ay ginamit ng ating mga New Testament writers. Ganon. So, nung panahon pa lang ni Christ at bago pa lang si Christ mabuhay, meron ng laganap na ganyang uh, kultura at pananaw yung mga Grego. Okay? At kapansin-pansin na kung wala daw coin yung tao na namatay, kaya naglalagay ng coin kasi yan ay provision for uh, journey into death na tinatawag na kapag hindi nag-alay ng coins o nagbigay ng coins sa taong namatay, kumbaga walang pamasahe yung kaluluwang iyon para makapunta doon sa tinatawag na uh, lugar para sa mga patay. At kapag ganun ang nangyari, na wala siyang pamasahe kumbaga, para siyang magiging kaluluwang ligaw at doon nabuo yung konsepto at eksplanasyon ng mga Grego kung bakit mayroong mga multo kasi may mga kaluluwang ligaw walang pamasahe na maibibigay para kay Charon. Si Charon ay isang uh, ah, god na tinatawag anak ng mga titans na, na Diyos, ganon. Pero yun nga, marami mga kaluluwang ligaw na na maraming magkakaroon ng mga kaluluwang ligaw sa mundo kung wala silang pamasahe papunta doon sa underworld o doon sa Hades. At isa pa, etong coins for charo na ito ay napakagandang concept kasi nangangahulugan ito ng kinakailangang payment para pagpunta doon sa ikalawang buhay na tinatawag. Maraming mga bagay dyan. Pero kapansin-pansin lamang, ano, just a footnote, nagkaroon ng ganyang kultura ng tawag natin, tawag natin ngayon, mythology na no, sa panahon nating ito. Pero nung panahon nila Apostol Pablo, noong panahon ni Jesus o bago pa lang si Jesus, ito'y kultura, ito'y religion, ito'y worldview, ito'y values ng mga Grego. At bakit nagkaroon ng ganyang values? Sapagkat mayroong isang malikhaing manunulat na isang araw ay naupo lang sa kanyang upuan na nag-iisa at nagsulat ng kwento na kung tawagin ay The Iliad. Walang iba kundi yung writer na si Homer. Okay? Pero Kapansin-pansin na sa paglipas ng panahon, yung konsepto na yan na, na binuo ni Homer sa kanyang kwento, uh, coins of Charon na yan, sa paglipas ng panahon actually, sa iglesia, nagkaroon ng tinatawag sa church history, nagkaroon ng tinatawag na viaticum na tinatawag. Viaticum is uh, kumbaga provision for the journey yung ibig sabihin. Panustos para sa iyong paglalakbay, datis paglalakbay sa ikalawang buhay. At sa paglipas ng panahon, yung viaticum na yon sa church history naging tinatawag na last rite Last right, alam niyo yon kung nakapanood na kayo ng mga senaryo sa TV na may pare kapag yung isa malapit ng malagutan ng hininga, sinusubuan ng hostya. Kasi kinakailangan niya yon magiging kumbaga sa wika pa ni Thomas Aquinas ay uh, typology yon ng fruit of God sa paradise na kinakailangan niya yon somehow ganyan yung ganong fruit of God o yung hostia na yon upang kahit papano ay maging katanggap-tanggap siya sa harapan ng Diyos. And then, sa patuloy na pag-inog ng panahon sa church history, yung uh, uh, viaticum na yon, yung last rite na yon ay naging uh, naging anyo ng purgatorio. Purgatorio. Now, maaring pagtawan natin sa panahong ito yung ganyang pananaw ng mga Grego ano kasi nasa modern world na tayo ngayon. Pero yung kanyang yung ganyang pananaw basically kaya yung nabuo kasi wala silang scriptural revelation wala silang pahayag o direct revelation na galing sa Diyos na si Yahweh wala silang scripture. And so tuloy yung kanilang mga pananaw sa buhay, pagpapahalaga sa buhay, yung kanilang philosophy o worldview, worldview sa buhay ay batay o base sa kanilang mga haka-haka. Wala silang revelation. Pero hanggang ngayon naman eh, kung tutuusin eh, uh, bagamat hindi naniniwala na sa atin lang dito sa Pilipinas na ating pinagtatawanan yung mga mitolohiyang ganyan na about kay Zeus, kay Poseidon, ganyan, mga gods and goddesses na mga Grego, bagamat pinagtatawanan natin yan dito sa ating bayan o sa panahon ngayon. Pero actually, yung ganyang forma ng kamalian na nangyari sa mga Grego ay patuloy pa rin nangyayari sa atin o sa buhay ng mga kababayan natin ngayon o ng mga tao ngayon sa paanong paraan? Well, ibang anyo lang. Kasi the moment na tinatanggihan ng isang tao ang revelation o scriptural revelation na galing sa Diyos, siya, yung kanyang tanaw sa mundo ay babase sa kanyang haka-haka. And actually, gusto ko lang banggitin ito dito. Itong hinahangaan kong uh, professor ng philosophy sa Yale University, na si Shelly Kagan. Minsan type niya sa YouTube, hinangaan ko siyang professor. At siya ay atheist actually. But the way yung kanya mga debates minsan sa mga Christians, napaka-mild niya at napaka-considerate na tao. But napakatalino, napakagaling. The way ng kanyang pagtuturo, gustong-gusto ko. Shelly Kagan. And I think sa lahat ng mga atheist or naturalist philosopher na nakaharap ng ating mga apologists or Christian philosophers, na, napansin ko na pagdating sa pakikipag-debate nila kay Shelley Kagan, hindi nila matibag. Napakatalinong tao actually, napakatalino. But moderate, gracious na tao. Magkagayon man, And by the way, uh, pagdating sa kanyang, meron siyang lecture about death. Yun, uh, pinakinggan ko yung lahat yon kanyang lecture. Napakagandang way ng pagtuturo, philosophically speaking. Pero Nakakatawa lang isipin kasi itong matalinong taong ito, professor ng philosophy sa Yale University, isa sa mga kilalang un- universidad dito sa planet Earth, okay? Etong matalinong professor na ito sa Yale University na kung saan yung mga philosopher natin sa UP ay wala sa kalingkingan para mga langgam lang kung tutuusin kumpara sa philosopher na ito na si Shelley sa kabila ng kanyang katalinuhan. Dahilan sa hindi niya kinikilala ang scriptural revelation. Hindi niya to ginamit sa kanyang lecture at sinabi niya na hindi daw yon magandang batayan ng philosophical discussion about death sapagkat <laughs> wala siyang kumbaga pake sa scriptural revelation. Hindi niya binanggit yung scriptural revelation na term, pero ang point niya is, oh, sa term niya, hindi niya daw concern ang sinasabi ng Bible tungkol sa pananaw ng tao sa kamatayan. You see that? Isang matalinong tao, professor, at hindi lang professor ng kahit anong subject, to be a professor of philosophy is napakagraming subject. May tuturing kong higit pa sa, dok sa doktor, sa abogado. To be a philosophy teacher is grabe. Pero kahit napakatalino ng taong ito, dahilan sa tinatanggihan niyang scriptural revelation, ang sabi sa kanya ng salmista, full, hangal, philosopher na hangal. And sa katagapan ni Pablo, uh, nag uh, kumbaga ay naging matalino sila sa kanilang sariling haka-haka ngunit naging mangmang sa harapan ng Diyos. Okay? So, yan. Kapag tinatanggihan natin yung scriptural revelation sa pag-intindi natin sa konsepto ng kamatayan, magiging hungkag tayo sa pag-intindi ng uh, sa katagapan ng mga philosopher, survival after death. O sa katagapan ng iba, afterlife. O sa kataga nating mga Pinoy, ikalawang buhay. So in other words, para magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ikalawang buhay at makita natin kung anong nangyayari sa Kristiyano sa ikalawang buhay na kaganapan o senaryo, kinakailangan nating bumalik sa sinasabi ng Scripture. Okay? So yan ay patuloy na pagliliwanag lamang sa atin. Now, punta tayo dito sa wag na natin tong anuin. Punta tayo dito sa Genesis chapter 5 na relationship ng ating uh, topic. Ah, ba't na ako napunta dito? Wala pa lang ano. Okay. And so dulot pala no, dito sa Genesis chapter 4 and 5, dulot ng pagsaway ni na Eva at Adan, makikita natin na nanaig, nanaig maging salahi ni Adan o ni Eva yung kasinungalingan ng ahas na kanyang sinabi sa Genesis chapter 3 and 4 na kung saan sabi ng ahas, hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Pero nung kinain, kinagat ni Eva yung mansanas at kinagat din ito ni Adan. Nang dahil sa panaghoy at halina, halinang panaghoy ni Eva, sila'y bumagsak at maging yung kanilang lahi na kanilang ipapanganak ay bumagsak. And so pagdating dito sa Genesis chapter 5, maging yung lahing banal ay winasak ng kasinungalingan ni Satanas sa pamagitan ng kamatayan sapagkat ang kabayaran ng pagsuway sa Diyos o kasalanan ay kamatayan, ika pa nga ni Pablo. And so pagdating nga dito sa chapter 5, yung siyang pinaka-overall emphasis ng senaryo ay yung katagang at siya'y namatay, at siya'y namatay, and he died, and he died, and he died. Yan, kapag babasahin niyo yung Genesis chapter 5 na yan, paulit-ulit na sinabi yung and he died Bagamat pag-aaralan natin next uh, Sunday, by the way, madadagdagan pala tayo ng isang linggo dito sa ating pag-aaral sa chapter 5 kasi merong isang di natin matatapos yung nabuo kong mga topic dito eh. Kasi pagdating dito sa verse 24, mayroon lang isang napakamahiwagang breakthrough na nangyari na kung saan hindi nangyari sa kanya sa buhay ng taong ito yung and he died. Kasi sa kanyang mga ninuno, simula pa lang kay Seth o kay Adan, lahat ng mga yon dumanas ng kataga at ng, ng reality ng and he died and he died. Pero sa kanya, hindi nangyari yon. Kasi at sino yung taong yon? Walang iba kundi si Enoch. Kasi ang sabi sa verse 24, And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. At siya'y kumbaga biglang nawala o hindi siya namatay sapagkat bigla siyang kinuha ng Diyos mula dito sa planet Earth patungo doon sa piling ng Diyos. So yun yung isang mystery dito, a very juicy theological study na dito pa lang sa antediluvian period na ito na tinatawag ng mga theologians. Bago pa man lamang umiral yung church bago pa lamang magkaroon ng Israel, bago magkaroon ng Moises, bago magkaroon ng Patriarka, Abraham, Isaac at Jacob, mayroon ng nirapture. Wow. So doon lang nagkaroon ng breakthrough sa taong ito. And it's really a very juicy truth na I think nabuhay sa panahon ni Apostol Pablo sa part ng ating pag-aaral. And so, yun nga, lahat ng mga banal na binhi dito sa Genesis chapter 5 ay dumanas ng reality ng kasinungalingan ng ahas. And he died, and he died. Sabi ng ahas kay Eva at Adan, hindi kayo mamamatay. Loko lang yan ng Diyos. Ganon. So nagpadala sila sa kasinungalingan ng ahas at nung kinain ni, Ad, ni at Adan yung bunga, sila'y tunay na namatay. Pero yan nga, no? Natutunan natin sa nakaraang pag-aaral na kahit na ang bida mamatay, in other words, kahit na ang kristyano ay mamatay, ito yung ating sigaw sa ating puso. Kapag nasa puso si Kristo, kahit na mamatay, panalo. Bakit? Sapagkat mayroon tayong Panginoong Heso Kristo sa ating buhay. Ayon na rin sa sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse, verse 55 and 57. And according sa Salmista, Old Testament awareness pa lang, sinasabi ni Haring David, Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Why? For thou art with me. Hindi ako matatakot na lumakad sa anino ng kamatayan o sa libis ng kamatayan sapagkat ikay sumasa akin. Yan yung ating pag-asa, yan yung ating kapangyarihan, yan yung ating kaaliwan sa anino ng kamatayan at maging sa pangil ng kamatayan. Now, punta tayo dito sa question na ito. Ba't ba agad na, napipindot ko yon? So, anong nangyayari <clears throat> kapag namatay ang isang Kristiyano? Okay? Anong nangyayari kapag namatay ang isang Kristiyano? First of all, para maunawaan natin yung question na ito, that's why nagkaroon tayo ng extra Sunday sa pag-aaral. Hindi ako moron magpipreach ngayon. It's moron nasa theological na, na study tayo ngayon. Kasi kinakailangan na maging informed din tayo dito. That's why eh, very eh, excited nga ako na ituro sa inyo to, okay? Perhaps sa iba review lang ito, pero sa iba sa atin, uy, maaring juicy meat ito na bigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito mula sa kanyang hapagkainan. Okay? No. So anong nangyayari sa isang Kristiyano kapag namatay? Okay? Kapag nawala na yung hininga mo dyan sa katawan mo. Okay, anong nangyayari? Now, yun nga, para maunawaan natin ito, may dalawang theological terms na dapat tayong maunawaan. Simple na theological terms. Ewan ko kung narinig nyo na. Maaring yung isa, medyo madaling unawain, pero yung isa maaring hindi pa. Ito ah, yung mga terms. Una, dapat nating maunawaan yung tinatawag na intermediate terms o intermediate states, the terms. Intermediate states, parang intermediate pa ano, ganon. Pero intermediate states, and then yung ikalawa, eternal states. Okay? So, para maunawaan natin yung question kung anong nangyayari sa Kristiyano sa oras ng kamatayan, kinakailangan na meron tayong theological background sa dalawang yan. Intermediate states and eternal states. Now, sa Pilipino, sa ating mga Pinoy, <coughs> medyo mahirap nating maunawaan yung intermediate states na yan kasi wala tayong term sa ating language, sa ating wika uh, usually, uh, kapag tinanong mo yung Pinoy, saan mapupunta yung tao, ang kanyang karaniwang sagot, langit o kaya impyerno. Pero yung langit at impyerno kasi nakataga, hindi siya intermediate state kundi siya ay eternal states. Ito na yung kalagayan, that's why state, state is kalagayan, ito yung walang hanggan na kalagayan ng tao na pupuntahan niya. Kristiyano, langit, hindi Kristiyano, ano, impyerno. Eternal states yun, walang hanggan. Pero kasi bago magkaroon ng tinatawag na eternal states, hindi natin yan tatalakayin ngayon, kundi next week, God willing, okay? Hindi natin tatalakayin ng impyerno ngayon. Pero yung eternal states kasi, bago magkaroon ng tinatawag na eternal states, merong intermediate states. At ito yung karaniwang hindi alam ng mga kababayan natin ngayon at actually maging ng maraming Kristiyano sa loob ng church. Hindi nila alam yung intermediate state na yan na tinatawag. And so, pagdating sa intermediate state, uh, wala tayong terms eh. Uh, yun nga, ang, ang ginagamit na terms, uh, uh, ah, pag, na, pagkatapos na mamatay yung isang tao, either langit o impyerno. Ganyan. Pero yun nga, hindi siya intermediate states, kundi uh, eternal state siya. Wala tayong kataga. Kung meron mang kataga na pwedeng gamitin, ikalawang buhay, pero vague, hindi natin alam. O, ikalawang buhay. So, kapag nasa ikalawang buhay ka na, binang, uh, tinawag lang natin ikalawang buhay, uh, in comparison sa unang buhay na ating tinatawag, which is physical na buhay. Okay? Pero, pag yung katagang ikalawang buhay, hindi dyan nababanggit o na, nasasabi sa atin na saan? Saan? Kasi yung state, nangangailangan ng kalagayan o lugar. That's why eternal states. Langit ka ba o impyerno? Pero yung intermediate states, wala tayong salita. Wala tayong salita. Now, dahilan sa impluensya ng Romano-Katoliko, nagkaroon ng isang kataga, pero hindi Pilipino. Which is, alam nyo na, nakita nyo na ito kanina. Itong, oh, nabanggit ko kanina, purgatorio. Okay, purgatorio. Pero itong purgatorio kasi, uh, bagamat uh, isang pagpapaliwanag sa tinatawag na intermediate state kung saan muna napunta yung kaluluwa uh, pero yun nga ang, ang malaking kamalian nito is gawa lang kasi ito ng tao eh hindi naman siya talaga mababasa sa Bible okay magandang uh, ano rin yan study rin yan kung tutuusin pero alam natin uh, by basic argument na yung purgatory hindi mababasa sa scripture. Walang anumang kataga, walang anumang salita. Ni implication actually. Now, of course, alam ko na merong mga ginagamit na mga verses itong mga Roman Catholic theologians to uh, to explain purgatory using the scriptures. Pero yung mga scriptures na yun actually, at alam ko yung mga yun, out of context, out of context yung kanilang pagkakagamit out of context, for example, ito tuloy, supposed to be hindi ko dapat sabihin kasi tatagal yata ako. For example, doon sa 1 Corinthians chapter 3, mayroon sinasabi na yung isang Kristiyano daw dadaan sa apoy. Eh. Ah, kunyari, kasi yung bawat Kristiyano haharap sa tinatawag na judgment seat of Christ. Kung yung kanilang ginawa sa haram sa katawan na kanilang ihaharap sa Panginoon kung ito ba ay masunog o hindi. Yung mga gumawa lang, kumbaga yung mga works na may tutulad lamang sa mga kahoy o dayami, madaling masunog yon. Pero yung uri ng mga works, yung quality ng service na may tutu na may hahalin tulad sa mga ginto, pilak yon. Kapag idinaan sa test o apoy, mapapadali sa husay. Now, ininterpret siya ng mga Catholic, Roman Catholic theologians na purgatorio daw, pero hindi. <laughs> It's, it's not about ano, judgments on unbelievers, kundi it's about judgment na sa believers. At hindi doon sinasabi na pupunta yung mga Kristiyano sa impyerno, na sila'y nasa impyerno o kaya yung nasa uh, isang pagpapahirap na, na, na state o kalagayan, kundi nasa bemasit sila, nasa mismong harap ng Panginoon sa Kristo na kung saan nagbibigay ng kanilang account. So, just a footnote lang, pero wag ko nang patagalin. So, ito mga Catholic theologians, to justify yung kanilang uh, uh, purgatory na, na teorya, eh gumagamit ko na ng mga biblical verses para ipaliwanag na biblical din daw yung kanilang concept ng purgatory. Pero ang totoo, hindi. It's proof texting na tinatawag. Pinapatunayan lang gamit yung talata pero kung titingnan mo yung context ng talata, hindi. Hindi. Kumbaga parang ganito no, kunyari sinabihan ko si ate mo ng I love you. Kay ate mo yun sinabi ko I love you pero pero nung may nakarinig sa akin, ginamit lang, kinote yung word kong I love you, sinabi yun sa ibang babae kita ninyo yung mangyayari out of context na kapag yung word ko na I love you na ang context ko kay ate nyo kinote ng iba at ginamit sa iba kita nyo mangyayari away kami ni ate nyo pangalo niya tawag doon ganyan yung ginawa ng mga Roman Catholic theologians sa pag explain ng purgatory gamit yung Bible Kita niyo yan? Okay, wag ko nang patagalin. Pero, eto no, and by the way, just a footnote lang, etong purgatory na ito, na, na, na concept na ito, napakatiwali yan na konsepto ng mga Roman Catholic theologians. Kasi sa totoo lang, yung St. Peter's Basilica sa Vatican na yan, na inyong nakikita, isa sa pinakakamanghamanghang obra maestra na likha ng mga artista ng sining na sa buong mundo na gaya ni Michael Angelo yung financial na na support o yeah na, yung finance o yung financial na ginamit sa pagpapatayo ng yan kung bakit naging matagumpay yung pagpapatayo ng ng ng basilica na yan ay gamit sa tinatawag na indulgence noong panahon pa lang ni Martin Luther kaya nga itong si Martin Luther nagalit sa mga Roman uh, sa Roman Catholic sapagkat uh, sinamantala yung mga tao na magbigay ng uh, abuloy sa Diyos kasi etong yun nga yun sabi ko eh yung mga patay daw ayon kasi sa paliwanag ng ng Roman Catholics yung mga namatay daw na hindi pa nakapunta doon sa langit na nandoon daw sa purgatorio kapag yung kanila mga mahal sa buhay dito sa lupa eh magbibigay sa simbahan ng Roma yung bawat kalam balancing ng pera na kanilang binibigay o abuloy para sa simbahan nagtataas doon sa kaluluwa na nandoon sa purgatorio papunta doon sa langit para sila ay kunin ng anghel. Ganyan yung manipulasyon at korupsyon na ginawa ng mga relihiyoso na leaders nung panahong yon ng mga pari ng Santo Papa na tinatawag noong panahon ni Martin Luther. At hanggang ngayon sa totoo lang, bagamat hindi yan pinag-uusapan o oh, hindi mas masyadong uh, parang na, na, na, naisa sa publiko na yung ganyang katuruan pero sa totoo lang hanggang ngayon akala ninyo hindi na yan turo ng Roman Catholic Church official na teaching pa rin nila yan hanggang ngayon hanggang ngayon may purgatorio pa rin sa kanila. Yan yung kanilang tinatawag na intermediate state. Pero hindi tayo naniniwala sa purgatorio. Okay, tama na yan. Tatagal pa ako. Okay. Now, sa pagkakaunawa ng intermediate state, punta na tayo sa terms ng Bible. Okay? Kasi tayo ay mga Bible believer. Okay? Pagdating sa terms ng Bible, tungkol sa intermediate states, at dito ko na-appreciate yung mga translators din natin sa Bibliang Tagalog. Okay? Kasi dahilan sa wala tayong terms para dito, yung kanilang ginamit na terms gaya dito sa aking Bible sa tab version ng Tagalog, ginamit na rin nila yung ginamit na rin nila yung terms ng ng Grego at saka ng Hebreo. Kasi para maunawaan ng mambabasang Pilipino na, uy, ano yun? Bakit ano to? Para magtanong yung Bible reader na Pilipino sa kanyang pastor, bakit dito ginamit Sheol at saka Hades? Kasi gustong ipakita ng ating mga uh, Tagalog translators ng Biblia na wala tayong salita kasing gamit eh yun talagang pamilyar na gamit para sa mga inter para sa intermediate stage na tinatawag ng Biblia. Pero yun ano, balikan ko lang ha, hindi tayo kailanman naniniwala sa purgatorio. Yan ay isang manipulasyon ng Romano-Katoliko. Okay. Now, sa Biblia, yun nga, para tukuyin yung tinatawag na intermediate states, yung kinalalagyan ng patay kapag siya'y namatay, ang turing ng Biblia o ang ginamit na kataga ng Biblia ay yung Sheol at saka Hades. Okay? Sheol at saka Hades. Yung Sheol o Seol ay Hebreo and yung Hades ay Grego. Sila'y magkaparehas lamang. Yung Sheol, gamit yan sa Old Testament, Hebreo. Yung Hades naman, gamit yan sa New Testament, Grego. Pero magkaparehas lang ang ibig sabihin. Okay? Now, magkaparehas ang ibig sabihin, pero kapag babasahin mo yung Old Testament at saka New Testament, mayroon kang makikitang magkaibang emphasis. Hindi ko nasasabihin, pero sinabi ko lang yon. Dif different uh, different meaning but a different meaning similar meaning pero different emphasis sa, sa dalawang testament Now, ang ibig lang sabihin ng Sheol o Hades ay place of the dead place of the dead. At sa Tagalog Popular Version, napakaganda yung salin ng ating mga translators. Ang kanilang salin ay daigdig ng mga patay, which is very, very good. Kapag sinabing taga, uh, ano, yung Tagalog Popular Version, yan siguro yung Tagalog na ginagamit ni Mama. Yan yung uri ng mga version ng Biblia na ipinapamigay minsan sa butika, ganon. O kaya sa mga ospital. Para yung mga tao malapit na mamatay, eh, bago man lang ng malagutan ng hininga ay eh, nakabasa ng salita ng Diyos at bakit magsisi? Parang ganon. Ganyan. So, ang ibig sabihin lang ng Sheol o Hades, kapag may mabasa kayo niyan ha, sa inyong Tagalog Bible, ang simple lang na meaning niyan, simpleng ibig sabihin ay daigdig ng mga patay. Okay? Pero, may isang question actually. Uh, pero, hindi, ewan ko sinong mga patay, kung daigdig ng mga patay, ang theological question is, sinong mga patay ang nandiyan sa daigdig ng mga patay? Hindi muna natin uh, sagutin yan, pero naitanong ko lang, sumagi lang sa mind ko. Now, um, para sa question nga natin kanina na anong nangyayari sa isang Kristiyano na namatay, syempre kapag yung isang Kristiyano namatay, siya ay napupunta sa daigdig ng mga patay. Okay, no? Siya ay napupunta sa daigdig ng mga patay. At ginamit ko kanina yung illustration o yung background sa kasaysayan ng kultura ng mga Grego na uh, Charon, si Charon na tagapaghatid sa ng isang patay uh, patungo sa daigdig ng mga patay. Kasi sa Christian worldview, meron ding pagsundo na nagaganap para mapunta ka sa daigdig ng mga patay. Well, ito isang uh, theological interpretation, ano? Pero kung meron kasing daigdig na mga patay at ang isang Kristiyano na matay, yung kaluluwa mo ba automatic parang ting, magic parang teleportation nandoon agad sa daigdig ng mga patay I think hindi merong tinatawag na pagsundo yun kaya minsan may isa kasabihang Pinoy merong yan, yan na yung sundo mo dati nga noon sa horror movie kay Chris Aquino yata yun nakalimutan ko may pamagat ng horror sundo ganon na <laughs> ang tinutukoy kasi may tagapagsundo sa isang kaluluwa na namatay o isang taong namatay tagapagsundo sa kanyang kaluluwa so it's a juicy theological question na kapag ang isang kristyano ba namatay yung kanyang kaluluwa yung existence nun kasi location yan eh hindi ka naman omnipresent no na kung saan na parang ano mo lahat ng lugar sakop ko hindi, hindi ka naman Diyos so yung isang kaluluwa ang kaluluwa ay hindi yan omnipresent naman eh so kapag namatay ka naka, namatay ako bagamat mag, mag, magkaroon ng separation yung katawan at saka kaluluwa yung kaluluwa may lokasyon yun may kalagayan yun and so kung ako ay namatay kapag patay na ako kaluluwa na ako paano ako mapupunta sa tinatawag na Sheol o Hades o daigdig ng mga patay? So, merong sundo. Pero di natin tatalakayin ngayon. Okay. <coughs> Pagdating dito sa place of the dead, okay, place of the dead, may ilang mga mahalagang puntos tayong dapat maunawaan. Okay, para masagot natin ng malinaw kung saan napupunta o kung anong nangyayari sa Kristiyano sa oras ng kamatayan. Okay? Una, napakaganda nito. Actually, bawat points dito, kung tatalakayin ko isa-isa, in a very theological way na manner, it will take one year para sa atin. One year na talakayin ito. Okay, so yung one year na tala talakayan na yon kasama yung mga theological complexities and juicy points na mayroon sa mga puntos na ito. Uy, kumbaga isa-summarize ko lang sa ilang mga minuto na natitira sa atin ngayon. And So, mapalad tayo ngayon. So, kung merong mga questions na mahabi dyan sa utak ninyo habang pinagsasabi ko to mga bagay na to, nangangahulugan lang yon natagumpay ako. Ibig sabihin, nawiwet ko yung inyong intellectual appetite. Okay? O kaya kung may mga pagtatanong kayong nagagawa, that's very good. So, nangangahulugan niya ng further studies. Mag-Google kayo, ganun. Basa na mga, download mga commentary, ganun. Okay, unang punto. Ang shoal o daigdig ng mga patay is a community matter. Okay? Una, ang shoal ay komunidad ng mga patay. Ang daigdig ng mga patay ay komunidad ng mga patay. Komunidad ng mga patay kasi sa Pentateuch, mayroong paulit-ulit na terminology na ginagamit Okay? Hindi ko na to isa-isahin, pero sabihin ko na lang. Sa Genesis 15 verse 15, for example, 25 verse 8, 17, uh, 49 verse 33, Numbers 20, 24, Deuteronomy 32 verse 50, at iba pa mga verses. Sa mga verses na yan, may paulit-ulit na mga kataga na sinasabi para tukuyin yung isang taong namatay. At ang katagang yon ay tinatawag, kumbaga sa wikang Ingles ay to be gathered to one's people or to go to one's father. Okay? To be gathered to one's people. Now, maaaring hindi nyo na-gets yun, pero ito yun. Ang ibig sabihin, yung terminologies na yon is nangangahulugan ng, re- ng reunion o pagtatagpo ng mga patay. For example, uh, naalala ko lang, nung, nung si, si Joseph ay inakala ni Jacob na patay na, sobrang lungkot ni Jacob at hindi kumain na parang nung nakita siya ng kanyang mga anak na mamamatay na kasi gutom na gutom na sabi ni Jacob hayaan ninyong mamatay na ako para makita ko pumunta ako sa daigding ng mga patay na kinaroroonan ng anak ko so yung ganong term niya ay bumabalik doon sa kataga ng sinaunang panahon na gamit ng mga tao noong panahong yon na pa, o reunion sa mga naunang namatay, sa mga mahal sa buhay na namatay. So nung panahong yon, yung konsepto ng kamatayan ay tribal o communal. In other words, kapag namatay ka sa totoo lang, hindi ka nag-iisa ang kamatayan mo ay hindi nag-iisang kamatayan kasi ito'y pakikipagkita sa mga nauna mo ng, for example, magulang, ninuno, anak, o sino man na mahal sa buhay mo, o kaya kaibigan mo, o kaya nakilala mo sa buhay na nauna na sa'yo. So for example, si kunyari no si mama mauna sa akin sa hukay kapag ako namatay pwede kong sabihin makikipagtagpo na ako kay Ninita sa aking ina. Yun ay biblical na kataga. O kaya pag si mama malagutan ng hininga, bago malagutan ng hininga, ay anak, sasabihin niya sa akin, anak, makipagkita na ako kay Manay Nilya. O yun. Biblical yun. Makatagpo ko na si lolo mo. Biblical yun. Bakit? Kasi as long na kristyano rin yung mga yon, no? May, may isa kayong daigdig na pupuntahan. Well, isa yan na konsepto pero Okay. Pero yun nga, tribal yun. Biblical yun na sabihin. Hindi ka nag-iisa. Actually, may isang theological na point of view na kapag na, namatay ka ba, may awareness din ba yung mga nauna sa'yo, lalo tigit mga Kristiyano, naabangan ka rin? para makatagpo kanila? Kasi it's a reunion eh. Kasi kung nasabi ni Jacob o kaya ni David, yung kanyang anak na namatay, yung baby pa lang, sabi niya, ma- para makita niya yon doon. So, ibig sabihin, may intel sa ikalawang buhay o sa Yeah, sa intermediate state, may intel roon na kung saan yung isang malapit na tao na, na nabubuhay pa dito sa lupa, kapag namatay, possible na may kaalaman yung kanya mga konekta sa buhay dito sa lupa na siya'y mamamatay na and therefore magtatagpo sila. At since ang heaven, I think, is a very community, super community na, na lugar, I believe ang kamatayan ng isang Kristiyano dito sa lupa ay hindi nag-iisa sa pangunawa o kaalaman. Kung paano nasabi ni ng, ng author ng Hebrews na tayo ay ang tawag dito, naliligiran ng maraming saksi. I believe maging sa kamatayan ng isang Kristiyano, hindi siya nag-iisa. Kahit na nag-iisa siya sa isang lugar. Kung siya'y Kristiyano, inuunahan ko ng sarili ko dito, kung siya'y Kristiyano, I believe hindi siya talaga nag-iisa. This is just my theological point of view. Hindi ko pa sinasabi dito mga anghel, si Jesus, o Holy Spirit, God the Father. I think pagdating sa tinatawag na communion of the saints, kapag ang isang Kristiyano namatay, may awareness yung mga Kristiyano rin sa langit o sa inter o sa langit hindi ka nag-iisa. And I think, oh, pinapalakas ka nila. Oh, inuunahan ko ng sarili ko, pambihira. Oops, si Rambo yata yun ha. Ah. <laughs> Mamaya iko quote ko yan, tol. <laughs> Mamaya iko quote ko yan, okay? Pero yun nga, medyo naunahan na ako dito kasi ng mga sinasabi ko. Medyo ano eh. Pero yun, that's why sabi ko nga sa inyo, etong mga puntos dito is, it will take us time. Kasi yung community matter, matter pa lang ng death. That's why sabi na sabi ko ako about, sa death eh. Ang kamatayan ng isang Christian ay hindi kailanman nag-iisa. Maraming nakatingin sa'yo. Nung yung aking co-office mate na si Marie Chris ay namatay, turuin mo yon hindi yun nag-iisa hindi yun nag-iisa bagamat malungkot yung uh, kanyang mahal sa buhay pero kapag ang Kristiyano namatay, kahit na siya'y nag-iisa, wala siyang kasama, actually, ang dami niyang kasama, ang daming nakapalibot sa kanya sa spiritual world, kumbaga, na nakatingin sa kanya upang palakasin siya. Gaya ni Jesus, isa itong ano, isa to sa data eh. Nung si Jesus, bago harapin yung kamatayan, nandoon muna siya sa Gethsemane. At sa Gethsemane, para maharap niya yung kanyang kamatayan, may anghel na nagpakita, pinalakas siya. So I believe, now, part ito ng tinatawag na demonology study ko or in geology study ko. Pero naniniwala ako na kapag oras mo na may something na pagpapalakas ng spiritual world sa'yo na nararamdaman mo na nahaharap ka na sa kamatayan, maaring hindi mo makita yung anghel pero yung Diyos Ama may, isusu may ususugong anghel sa'yo para palakasin ka sa oras ng kamatayan mo kapag oras mo na. So I believe, oh, ang dami lang natin hindi nakikita kasi. That's why ang kamatayan ng Kristiyano hindi lugi, hindi talo, ito'y panalo. Bagamat sa paningin ng materialistic at makalamang mundo, ito'y talo sapagat hindi na nila nakikita nakikita o ina-appreciate ang spiritual reality. Okay, tigil na ako dyan. First point pa lang yan, pambihira. Lumalakad ang minuto. Okay, so death o shoal, ang daigdig ng mga patay ay komunidad ng mga patay. Ang isang Kristiyano, hindi nag-iisa kapag namatay. But, eto pala, theological question. Paano kapag namatay ang unbeliever? Nag-iisa kaya? May nakatingin kaya sa kanya? I believe yung community ng mga na mayroon katulad sa mga saints, I believe wala yun. It could be nakatingin sa kanya mga demonyo, nasusundo sa kanya. <laughs> Personal perspective ni Francis. Yan. Ikalawa, ang shoal ay inilalarawan na mundo ng kalaliman at hukay. Okay. Tinatawag siyang, that's why minsan tinatranslate sa wikang Tagalog na, uh, sa, sa English na the grave, ganyan, or pit. O kaya uh, bottomless pit, parang ganon. Mundo ng kalaliman. Uh, na kung saan sa mundo ng kalaliman na yan, ay may pusikit na kadiliman napakatinding ah, kadiliman pero yung point ng terminology actually na yan yung pinaka-basic or main point ng ganyang terminology, yung grave, ang hukay, hindi lang hukay ah, ang hukay na yan, at sa mundo ng kalaliman, yung ganyang terminology ay nangangahulugan ng ganito. Ganito yung ibig sabihin. Okay. Yan ay mga katagang nagpapahiwatig na ang mundo ng mga patay ay hindi kailanman at saanman matatagpuan o matutuklasan gamit ang anumang moderno siyentipiko at teknolohikal na paraan ng tao. Okay? Medyo wordy yung sinabi kong yon. Pero ang point ganito para maunawaan ninyo. Sa nakaraan, nakalimutan ko lang ito pero pumasok lang ngayon sa isipan ko. May mga scientists daw na humukay sa lupa para hanapin yung impyerno kasi may mga naniniwala noong panahon yun na yung impyerno ay posibleng nasa tinatawag na core ng earth natin na kung saan doon may naglalagablab na apoy. So yun yung kanilang uh, trinay na hanapin, naghukay sila, meron silang instrument. At sa kanilang uh, paghuhukay, nabigo sila. Bagamat merong patotoo, at ito ay subject of course sa mga interpretation at hinala, na sa kanilang paghuhukay daw, meron daw sila mga naririnig na mga ungol. Well, sabi lang nila yun. Nakalimutan ko yung datang yan pero matagal na yan sa Bible school ko yan nabasa isa isang book. Nakalimutan ko yung reference and so ganyan. Ngayon, pagdating naman sa sa, sa, sa sa langit, kumbaga, may mga scientists ngayon na nagpadala ng mga satellites gumala sa gumala sa ano diyan sa universe para hanapin daw yung abode o yung tahanan ng Diyos o kung nasaan yung Diyos. Pero ang sabi ng isang scientist, oh, failed. No God, no God. Ang punto ganito, kapag gagamitin ang spirit, etong underworld na ito, etong soul na ito, mundo ng mga patay na ito, anumang gamitin na scientific material, kumbaga natural na paraan ng tao para hanapin yung lugar na ito, hindi niya makikita. Kasi it's a different dimension. It's a different sphere. Now, yung binanggit kong dimension na yan, wow, very theological yan na topic actually para sa akin. Hindi yun makikita kasi itong mundong ito, hindi kayang i-detect ng anumang scientific or te- technological processes or methodology or gamit pa yung laboratory or methods na pwedeng gawin ng tao. Hindi pwede. It's a place of the dead. Merong tinatawag na metaphysical differences kung pagdating pa sa philosophy. Hindi ito physics lang. It's metaphysics. Hindi ito science na natural. Above science ito. It is supernatural. And so kung gagamit ka ng natural means para obserbahan o hanapin yung super or above natural na reality, mabibigo ka. At yan yung hindi alam ng mga scientista kasi mali yung kanilang presupposition na tinatawag o pananaw pagdating sa buhay. And so yan lang ang ibig sabihin, walang anumang way para sa natural world to detect o hanapin ang location na to. Wala. Gamit ang natural means. Yan ang point. So kapag may nababasa kayo na ganyang kataga na ang hukay sa Bible, ginamit ang katagang hukay, kasi parang ganito no, ginagamit natin yung word na uh, ah, bantawag dito, ginagamit natin yung word na deep, di ba? dip para ang lalim mo naman parang ganon para tukuyin yung yung yung idea na ano napaka mysterious mo pero pagdating sa sa height usually ginagamit natin yan o ng mga tao para ituring yung isang bagay na napakadakila napakamatayog napakatagumpay that's why ang Diyos ay dakila siya ay matayog siya ay laging mat- matagumpay yun ang ibig sabihin ng sovereignty height pero yung yung yung deep, yung hukay, it's mystery. That's why yung sea tinaguri ang lugar ng misteryo, yung dagat, lugar ng misteryo. That's why sa Greek mythology, yung pinaka napaka mysterious na god ay si Hades. Kasi sa kanya yung underworld na tinatawag. Okay? Pero yung deep kasi yung lalim nangangahulugan ng misteryo at ganun ang ibig sabihin ng shoal sa punto ng hukay. It is a mystery. Mystery hindi sa spiritual world kundi sa natural world. Mystery sa atin kasi ibang dimension yan eh. Natural dimension tayo, physical dimension. That one is a supernatural o metaphysical dimension. Okay. Number 3. Ang shoal ay nakaugnay rin sa Abaddon o kawasakan. Pag sinabing Abaddon, ang mababasa niyan sa scripture, gamit lang kayo ng, ano, ng, ng ang tawag dito, yung concordance. Type niyo lang Abaddon. Pag sa English yata, double D. Yan. Makikita niyo yan. Ang ibig sabihin ng Abaddon distraction. So, sa shoal, merong, merong features ng pagkawasak, kawasakan. At yung kawasakan na yan ay nangangahulugan according sa context ng scripture ng napakatinding kalungkutan at pagpapahirap. At yung word na pagpapahirap kasi actually ang bagay na word pero wala tayong uh, parang exact word yata sa Tagalog, torture. Agony, torture yun, ang ibig sabihin. To understand Abaddon, etong kawasakan na to, interpret dyan sa punto ng katagang torture. Tinotorture mo ako. Sa Tagalog, paano natin yan sinasabi? Parang wala, pinapahirapan mo lang ako. Basic word, hirap. Hirap, pwede rin gamitin. Ang hirap, sakit ng tiyan ko, parang ganun. Parang ganun lang, pero hindi, ah, hindi ko naman sinasabi, agony, agony. Walang ganun. Pero yung ang uh, pero yung ibig sabihin talaga ng aba doon, yun, it's horror, kakilakilabot, agony. Horror and agony. Yan ang ibig sabihin ng aba doon. And so, merong, merong lugar sa Sheol, merong katangian sa Sheol na kung saan merong horror and agony. Okay. Now, meron ding meron ding feature sa Shoal na kung saan ito'y tinatawag na world of silence. World of silence. Pero ito, world of silence kasi sa scripture, kapag babasahin mo yan, kapag napunta na daw sa Sheol, hindi na uh, makakalimutan na merong forgetfulness. That is to say, yung mga tao, kunyari ngayon, matagal lang patay si Hitler. Bagamat historic siyang tao, pero matagal na siyang patay, eh, and so yung kanyang ginawa, kumbaga limot na. Naalala na lang through education ng, ng history. O kaya social studies, parang ganon. Pero, ayun nga, yung pagiging world of silence ng shoal o ng daigdig ng mga patay ay hindi nangangahulugan na unconscious yung mga patay. <laughs> In other words, hindi ito nangangahulugan na tahimik sa Seoul. Kasi meron ngang ano eh, agony, merong horror. Napakaingay sa Seoul pagdating sa punto ng horror at saka ano, at saka agony. Okay? Ah, eto, naano lang sa, sa, sa utak ko. Pagdating sa point ng horror, nakapanood na ba kayo ng Grudge? Yung nag-iisa lang kayo sa kwarto? Yung Grudge, yung Japanese, ha? Ah, hindi yung ano, yung talagang sinaunang Grudge, mag-isa lang kayo. Naka-feel kayo ng parang, uh, kakaibang takot. I-multiply nyo yan. Ewan ko paano to gamitin sa mathematics to the 10th power na horror. Ganon kung pwede ko man, ikumpara pa sa ganun, baka kulang pa nga sinasabi ko. So, ganung grudge, ah, ganung galit, kaya yung mga nasa shoal, mga taong nasa shoal, hindi tahimik. Sumisigaw, umuungol sa katagapan ni Christ, gnashing of teeth, nagngit-ngit yung ngipin, ah, ganon. Ganon yon. Okay? So, world of so yung kanyang world of silence na tinutukoy ng Bible, hindi nangangahulugan na tahimik sa, sa shoal. Kundi, yung world of silence ay nangangahulugan lamang ng ganito at dito mayroong juicing topic. Okay? Ang katahimikan sa shoal ay nangangahulugan na walang anumang paraan para makapag-communicate or makapag-crossover yung mga patay na naroroon dito sa mundo ng mga physical na buhay. In other words, ganito, tinawag siyang world of silence kasi walang way para yung mga patay bumalik sa mundo ng mga buhay, physical. In other words, sa punto ng Bible, walang tinatawag na kaluluwang ligaw, pagalagalang kaluluwa. And so dito papasok yung napaka-juicy na topic na gustong-gusto ko bilang demonologist. Ano yon? Multo. So, paano natin i-interpret ang multo? Now, I am a very open-minded person. Actually, ay napakasarap na topic niyan. Marami akong explanation about sa multo o kaya nagpapakitang kunyari mahal mo sa buhay nagpakita sa'yo. Do I believe in that sa ganun scenario? Yes, of course, of course. Naniniwala ako doon na merong mahal sa buhay na nagpapakita sa'yo. Minsan pa nga, nagmukhang Jesus Christ, <laughs> parang ganun. Paanong diba? explanation ko doon? Hindi ko sasabihin ngayon. Hayaan kong i-reduce yung appetite ninyo. Tawagan ninyo ako personal, Kuya, paano yon? Kasi merong theological explanation yan. Bakit may mga ganun akong kakilalang tao? May mga questions kasi na dapat itanong kapag may mga ganong nagpapakita sa'yo. But, punta muna tayo sa basic na, na pangungusap ng Bible na ganito, na yung mga patay, yung mga nasa shoal, wala silang paraan to crossover na tinatawag. Sa punto pa ng mga spiritista, walang crossover. Hindi pwede, may hadlang. Wala silang paraan at walang kakayahan to crossover. Now, just to give you a juicy info lang o data data. Eh, paano kuya yung nangyari sa Biblia? Since biblical data tayo kuya. Paano yung nangyari sa Biblia na si Samuel patay na ipinatawag ng isang necromancer o kumbaga para maunawaan na lang natin espiritista paano yon at saka isa pa paano yung naganap uh, nung si Jesus nag-transfigurate. Tapos nakita ni Pedro sa moment ng transfiguration na yun, na nagbagong anyo si Jesus, nakita niya, hala, Moises, Elias, Now, dun ay telo, uh, very juicy and actually kasi in the first place, ang tagal ng patay ni Moises, ang tagal ng patay ni Elias. So, paano nakilala ni Pedro na yun ay si Moises? Bigote ba? Parang ganun, balbas? May hawak bang something? Paano? I don't know do I do do meron akong mga gustong malaman o inaalam o I know something parang ganon pero part siya ng mga ano so paano yung mga ganon now pagdating kay Samuel yung kanyang pagpapakita kay Saul marami mga komentarista ng Biblia na ilang na, na ilang I mean uh, hesitant na sabihin na si Samuel daw yun It could be daw para sa kanila na yun ay lying spirit o sinungaling na spirito na nagmukhang si Samuel. Kasi yung mga evil spirits o yung mga angels, angels actually na lang, angels man, angels fallen o unfallen man yan. Kasi ang mga demonyo, dating anghel, di ba? Kaya meron tinatawag sa theology na fallen and unfallen. Unfallen, hindi bagsak. Fallen, bumagsak. Okay? Mga bumagsak, yun ang mga demonyo. Okay? And so, yung angel, as an angel, merong kakayahan to transform Okay, so yun yung isang punto. So, so may mga komentarista na, na nagsasabing hindi daw talaga yun si Samuel. But since ako ay napaka-open-minded at considerate na tao, pinapanigan ko yung isang view, binabalance ko na it could be si Samuel yon Kung papaanong si, si Moises at saka si Elijah na nakita ni Pedro sa transfiguration ni Christ ay mga totoong ano yon I mean, si, si Moses at saka sa Elijah yon Pero I think ganito yung aking simple explanation sa ganyang datos na pinapakita ng Biblia. It seems na yung ganyang pangyayari, panandalian lang na nangyari sa kasaysayan ng Biblia at hindi na naulit. At yung ganyang pangyayari, special occasion lamang. At yung pinapadala ng Diyos sa special occasion na yun, kunyari, transfiguration ni Christ doon sa tinatawag na Mount of Transfiguration. Si Kristo yun, eh. anak yun ng Diyos. Eh. Special yun na being, kumbaga. Special yun. Special yun eh. Hindi lang yun basta-bastang tao. Yun ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. So sino ba tayo? Na parang expect na magpakita sa atin si Moises o si Elijah. Parang ganon. Isa yan sa part na explanation. And so, may special occasion lang sa Biblia na nangyari yun na kung saan ipinahintulot ng Diyos na mag-crossover ang mga banal. But, but, may isang punto gamit yung kanyang punto, it is possible na yung mga saints pwedeng mag-crossover. So dito, tuloy pwede kong unahan yung sarili ko sa ating tatalakayin pa sa mga susunod na, na, na pag-aaral na para sa akin, sa mind ko ngayon, inuunahan ko lang sarili ko ngayon, ha? Ah, hindi ko to explain ng masyado. Para sa akin, yung mga unbelievers, walang way to cross over. Pero yung believers, it could be may way to cross over. Galing sa pahintulot ng Diyos. But mahirap masyadong pananganan yan kasi base sa datos ng Biblia, kung susundin natin ang datos ng Biblia, special occasion lamang yun ang nangyayari. At sino ba ako o ikaw para Diyos papadalhan niya ng something na ganito at ganyan. Kung meron man siyang ipapadala, angels na lang angels na lang. And, di ba, doon, eto, inunahan ko na tuloy yung, yung verse. Pero unahan ko na kasi wala na akong time. Wala na akong time, Red. Gusto ko na matapos. Kawawa naman kayo. Kasi doon sa sa parable ni Christ na na sina ang tawag ng iba parable, pero tawag ni John Calvin hindi 'yun parable lang. Yung parable ng mahirap na si Lazarus at saka yung mayaman na tinawag ng iba na si, na si Dives, ganun pa parable ni Lazarus sa kani Dives. Si Dives mayaman, si Lazarus pulube. Nung namatay yung dalawa, just to make the story short, diba sabi doon sa kwento ng Panginoong Jesus, ay, sabi nung Dives, sabi nung mayaman, Amang Abraham, pwede mo bang suguin si Lazarus? Pero ay, anong sabi ni Abraham? Hindi pwede. So humihingi kumbaga ng permission o ng request itong taong ito na magsugo. Either si Lazarus siguro sino man ng mga tao na suguin. Pero sabi ni Adam, hindi. Meron na silang Bible, meron silang Old Testament Scripture. Kumbaga sapat na yon. So, ang punto dun sa ganong kwento, isa sa, isa sa deduction o implication na, mak- na makikita natin dun is, hindi talaga normal o regular o typical o karaniwan na suguin ng Diyos yung mga saints o mga patay na tao pabalik sa mundo. Ang kanyang sinusugo, anghel. Kita nyo yun? Oh, okay. So, isa yan sa juicy topic. Ang dami pang bagay, pero uh, tigil muna ako. Tigil muna. Okay. Sa Sheol, tila ito rin, juicy rin ito. Tila dito rin dinalan ng Diyos ang paraiso. Oh, Kuya Franz, paano yan? <sighs> Okay sa, sa, sa daigdig ng mga patay, paraiso? Paano nangyari? So ganito no, after na magkasala si na at Eva, Dati nasa paraiso sila no, Garden of Eden na tinatawag, tapos binantayan ng mga angels. Ngayon ang question, nung sila'y umalis, bigla ba agad nawala yon? I think hindi. Pero hindi natin alam, walang datos ang Genesis. Nabasa na natin, walang datos ang Genesis. Walang ipinapakita sa atin kung paano naglaho yon, kailan naglaho yon. Pero isa lang ang tiyak, naglaho yon, nawala yon. Pero hindi agad naglaho yon. That's why merong tinatawag na isang banal na place na kung saan tinirahan nila Adan, na kung saan mula doon ay pinalaya si Cain, doon sa community of faith na yon. Kasi yung community of faith na yon, malapit yun sa Eden, na binabantayan ng flaming sword, merong paikot-ikot na, na, na ano doon, na, na espada ng anghel para walang makapasok, binabantayan yung mga yung mahiwagang punong kahoy doon ng buhay at siguro pati na rin yung uh, knowledge of good and evil na yon na, na, na prutas. And by the way, grabe. Ang ganda nung topic na yun eh. Yung knowledge, wala to no, footnote lang. Yung tree of knowledge of good and evil, nasa na yun? Ah, walang dato sa Bible. Pero isa yan sa mystery na gusto kong itanong o hanapin kapag nasa langit na tayo. Anyway, patalastas lang yun. Pero yung paraiso nawala yun. Tawag natin paraiso. Now, kung nawala yun, saan napunta? Now, ayon sa datos na pinapakita sa atin ng Bible, it seems na etong paraiso na to dinala sa Sheol o sa Hades o sa daigdig ng mga patay. At since dinala sa daigdig ng mga patay, pabilisin ko na nga, tuloy merong datos na pagdating sa tinatawag na daigdig ng mga patay o Sheol o Hades, may dalawang lugar. Anong lugar? Una, kung merong nagaganap na horror o agony sa daigdig ng mga patay at kung nandudoon din yung paraiso, therefore, by logic, merong place ng comfort, merong place ng torment. That's why, sa kwento ni Christ, tinatawag kong kwento ni Christ kasi hindi ako masyadong kumbinsado na parable lang yun eh. Yung ibang mga komentarista, lalo gaya ni John MacArthur, kulang sa imagination. Si John MacArthur, ang paliwanag niya doon sa parable, doon sa kwento ni Christ na yun, na kay Lazarus at saka doon sa mayaman, parable lang daw yun. Walang historical background. But nung pinapakinggan ko siya, oh, come on John MacArthur, kulang ka sa imagination. Come on, boy! Pero yun, naniniwala ko na it's a combination ng parable and then historical fact. Calvin, naniniwala sa historical uh, or actual history ng uh, ng kwentong yun ni Christ. Pero patarastas lang yun. Pero yun nga, sa kwento na yun ni Christ, sinasabi niya na merong Abraham's bosom na nandoon yung si Lazaro at merong place din ng torment na kung saan doon pinapahirapan yung mayaman. Okay? So, gamit yung kanyang datos, yung ganyang datos, ang intermediate state pala, ayon sa Bible, ay itong dalawang ito. Kapag ang isang Kristiyano namatay, siya'y napupunta sa Sheol, hinahatid sa Sheol ng uh, hinahatid sa Sheol sa compartment o sa lugar ng paraiso na pinuntahan ni Lazaro na kung saan nandoon si Abraham. Kapag ang unbeliever namatay, pinupunta siya doon sa place of torment na kung saan pinuntahan ng ng mayaman. Now, sa mga hindi pa nakakaalam dito, yung intermediate state na yan, yung place of torment na yon na pinuntahan ng mayaman, wag na wag ninyong i-interpret yon na yun ay impyerno. Hindi yun impyerno wala pang itinatapon sa impyerno ngayon. Wala pa. Uulitin ko, wala pang itinatapon sa impyerno ngayon. Yung ibang translation sa English at saka sa Tagalog na ginagamit yung salitang impyerno para sa word na Sheol o Hades, nagkamali iyon, napagsalin. Kaya yung ibang mga translators natin sa patuloy na pag-inog ng translation o development ng translation, ang ginamit ay translation, hades na lang para hindi ma-misinterpret yung ibig sabihin ng salita. O kaya sa Tagalog popular version, ginamit yung generic na term o literal term ng, o na meaning ng shoal, daigdig ng mga patay. Pero ang daigdig ng mga patay ay hindi impyerno. Wala pang itinatapon ngayon sa impyerno. Ang impyerno ay eternal states. Yan yung ating tatalakayin next week. Yung eternal states na yan. Kailan may itatapon sa impyerno? Okay? Okay, so magandang paliwanag lang yon. Hindi pa yan impyerno. Pero unahan ko lang, sa Bible kasi, ang ginagamit kasi nakataga para sa impyerno ay Gehenna and Tartarus. Hindi Sheol. Okay? That's why napakahalaga yung balik sa Bible, terminology ng Bible. Wala pang itinatapon sa impyerno. Okay, it's a juicy topic. Pero ito, okay, now, ito yung kakaiba. Ito, last na to, last na to mga kapatid, okay? Merong tinatawag na Calvary's Impact. Okay? I hope na mapabilis kong explanation ko. I pray. Ganito yan. So, ang sabi ko kanina sa kwento ni Christ, yung paraisong yon ay nasa Abraham's bosom. Kasi yung paraisong yung natawag Garden of Eden, nagkaroon na ng panibagong terminology, tinawag ng Abraham's bosom. Okay? Ngayon ito, um, gamit yung datos ng Luke 23:43, Ephesians chapter 4 verse 8 to 10, 1 Peter chapter 3 verse 19 to 20, 2 Corinthians 12 verse 1 to 4 at Revelation 2 verse 7, ganyan. Mabibilis lang yung mga verses na yan pero binanggit ko lang para sabihin na mayroong biblical data akong pinaghuhugutan. Okay lang, narinig nyo na lang. Hindi ko nababasahin. Pero ganito, just to make the point short. Yung Abraham's bosom do na yon, ganito yung nangyari. Nung namatay si Kristo, nung siya'y papaakyat na sa langit, pero kasi bago siya umakyat sa langit, nung siya ay namatay, okay? At na, siya ay namatay, ilang araw siya napatay? Tatlong araw, di ba? Ang question ng mga theologians, anong ginagawa niya nung siya ay patay physically? According sa datos ng Ephesians chapter verse 4 verse 8 to 10, lalo tigit ng 1 Peter chapter 3 verse 19, pumunta siya sa lower parts of the earth. Ano 'yon? Isang katagayan for Sheol. At kung pumunta siya doon, anong ginawa niya doon? usapin niya ng mga theologians. Pero isa sa interpretation, nung meron siyang ginawa, okay, doon, nung siya'y ta- tatlong araw na patay, physically patay, meron pumunta siya sa soul. At nung siya ay nag-ascend na sa langit, according sa mga theologians, etong paraiso na ito, etong etong uh, Abraham's bosom na ito na nandudoon sa tinatawag na daigdig ng mga patay, dinala ito ni Jesus papunta doon sa abode of God. Doon sa tinatawag nating langit doon sa presensya ng Diyos sa langit na o sa katagapan ng mga Hudyo gamit ni Pablo dinala ni Jesus itong paraiso sa third heaven Now, yung term na paraiso at term na third heaven, matatagpuan ninyo yan by deduction, maano nyo yan, sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. Kasi si Pablo nakaranas na mapunta doon daw sa third heaven na kung saan paraiso at may isang juicy na theological subject doon na point doon na hanggang ngayon sabik na sabik ako. That's why naniniwala ako na kulang na kulang tayo dito sa planet Earth sa heavenly intelligence. Bakit? Kasi may napakinggan doon yung nakita ni Pablo at siguro maging si Pablo na mga salita na hindi pwedeng usalin o sabihin o kumbaga ibaba dito sa planet Earth. Kumbaga, napaka-sacred na mga intel doon na hindi pwedeng ibabayan sa planet Earth. So, yung ating kaalaman dito sa planet Earth tungkol sa Diyos ay pipitsugin pa lang. Kumbaga, kumbaga sa buhangin sa dagat, buti lang yung taglay natin ngayon. Biblia lang. That's why pagdating sa langit, puno tayo ng activity. Bakit? Ang daming dapat malaman doon. Ang daming intel doon. Ang daming data doon. And so, ang point ko is, itong paraiso na ito, dinala ni Jesus nung siya'y muling nabuhay, nung nag-ascend na doon sa langit, dinala niya na doon. That's why sabi ni Pablo, sa 2 Corinthians chapter, by, chapter 5 verse 1 to 10, kapag ang isang Kristiyano namatay, automatic present with the Lord. At nasaan si Lord ngayon? Of course, nasa langit. So, yung paraiso ngayon, nasa langit. At kapag pupunta ka na ng Revelation, merong tinatawag na Heavenly Jerusalem na, na, na, na parang bilog na syudad, na crystal ball na syudad, na kung saan pagdating ng tinatawag na New Heaven and New Earth, bababa yun sa planet Earth na na-renovate na kumbaga ah, grabe ganun. Pero patalas-tas lang yan. Pero ang punto ganito, kapag ako namatay, kapag ikaw namatay, automatic, wala ka na doon sa daigdig ng mga patay na soul. Kasi isa na lang na <laughs> grupo yung natitira doon. Automatic, nasa langit ka na automatic nasa langit ka na. Baga, eternal state mo na yon. And just a very interesting thing na pagdating ng new heaven and new earth, kasama ka sa mga bababa dito sa planet earth na nirenovate ng Panginoon nakasama doon sa heavenly Jerusalem na crystal ball na yon. Wow! Bababa yun dito sa planet Earth. And so, kapag namatay ang isang Christian, Christian, siya present with the Lord. At napakarami mga implications tungkol dyan since langit na pala na hindi ko naman tatalakay but just a juicy point na lang sa inyo. Pero ang gusto ko lang malaman ninyo mga kapatid, kapag tayo namatay, hindi tayo kailanman nag-iisa ang mata, ang mata ng langit o mga mata sa langit ay nakatingin sa atin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mga anghel at mga Kristiyano. Ang sarap mamatay. <laughs> ang mamatay ng dahil sa iyo. Okay? Let's pray. Panginoon, bagamat tumagal itong talakay namin at napakaraming kumbaga